komediaz komedia lapurdin eta basenabaren hola deitzen da Daniel Landarten lan berria eta gurekin dugu telefonaren beste puntan Daniel Landart egunon. Egunon, bai. Lehenik berbada zehazteko eh, komedia hitza baliatzen duzu, antzerkia izan zitaiken, teatroa, komedia, zendako komedia? Ba, hori baitzen... Eh, demoraetan, egan ebita perroita bostetik eta idotelo eta bosta hartio, gehienik erabiltzen zen hitza. E, baziren beste batzu bere, josteta eta mm, ikusgahi eta olako hitzak, eta e, gero antzerkia hasi zen hemen hitz hori zabaltzen e, bostean edo mm antzerkia da antza edo itxura antzerk ederkia ederra duena, itxura ederra duena. Eta hori, e, Xabino Arana goedik asumatu zuen Aha. bat da. Egia beraz, hori bat edo urteetan komedia erabili dela eta gero poliki-poliki e, antzerkia sortu dela, mhm. antzerkia hitza ezabaltzen hasi dela eta erabilia dela, halaber teatroa hitza. Mm -hmm. Aipa beraz, eh, zuk ikertu duzula, mila bederatzion eta berrogoita bostetik, mila bederatzion eta amajerat, e, aipatzen aldauk zuz, zendako eh, urte horiek hautatu dituzu? Bai, egia erran, Euskal e, Teatroa edo Euskal Komediak hasi ziren, mila behatziun eta hogoi oita bian lehen patronazak eraiki izan zirelarik. Nahiz anitzetan, sabai edo eskola giristin duetako eh, baterpeetan egiten ziren horiek. Eta beraz, eh, eskoduna kasetak eh, egia da eh, posinioa taipatzen zituela, beran ez ameste, Eta bereziki, edik hautatu dut iturri gisa herria astekaria, mila behatzen eta berroita lauian hasi baina berroita bostetik goiti emiten ditu antzerkiaz berriak, eta oita bost urte mende dena, ikertu dut, zinez eh, aberatsa iduitu baitzait, eta urte guziz, kasik urte guziz, antzerki berri bat, edo behar bada batzuetan bizpairu antzerki agertzen baitziren, Eta erran dezaket, mila behatzen eta berroita amalaua, izan zela urterik aberatxena, e, eh, lapurdin bedean, zazpi komedia berri izan baitziren. Eta, behar da, lehenagotik ere egi eh, antzerkia bazela, izan, ez da, tobera, pastoralak, edo, bai, horak zerak, hor, ez... Mm -hmm. nik barnetan, egin antzerkia mm bakarrik ikertu. Ados. Ez ditut aipatzen ez pastoralak, ez kanpoan egin uh, hori guziak, nik eh, komediak ditut aipatzen, barne eta mhm. barne etxietan egin komediak. Hori argi gelira dila, biztan da, izan dela mohimendu handia ere, beste teatro mota mm molde batzuetan. Ba, eta justuki, ba, zuk aipatzen duzu, eh, baditu ezaugarri bereziak eh, eh, edo eh, komedia no, ba, mota horrek? Bereziak eh, eh, ez berezirik, nahi ba, komedia bat, komedia <laughs> bat da, kirinetan iruzatitan mhm. eta mm historio bat konatzen duena, eta bereziki eh, luzaz, nola, antzerkiak e, gehien gehienetan apesek idatziak ziren, apesek gero moldatuak herrietan eta bestan da e, morala aldetik e, erakaspen eh, gari izan nahi izan dutela. Eta gehien xineste sineste faltsuak edo ointza edo gezo herreitea edo olako gauza batzu. Ba, mhm horiek ziren agertzen. Eta irri egiteko ziren. Mm Ez dut uste, irakurtu dituzten testuetan, badira bizikizati politak, kisinak, goxoak, baina uste dut, eh, testu, askotan, testuek baino gehiago jokolariek berek irri egin arazten zutera. Ikusten zeladik, eh, Eriko neska politena, menku eta xar, bilakatoa, edo mutiko bat e, eh, mazte gona, e, gonarekin, eta hola, zen, eh, ala ere, e, berroita hamarra hartio, mila behatzion eta berroita hamarra hartio, herrietan, bit alde baziren, bat, bat, bakarrik neskatoa ez osatua, mm eta bestea mutiko ez. Eta beraz, bazirelarik e, eh, errolak edo paperak e, mutikoa edo neskatoa, ba, eh, neskatoa galtzetan pantatzen ziren, eta mutikoak eh, arropetan, eh, zaietan. Beraz, horre berak, eh, pixka bat irri inazten zuen, eta irri mm. egin teko gauza batzen komedia. Mm. E, id, idazleak eh, badira batzu azpimarratzekoak eh, batzu behar bada ez, ez ezagunagoak? Ba, ba haundien da eta mankorena Pierre Schlartzabal berak er, errat, erraiten zautan egun eh, bat antzerki izkidiatu zituela baina e, Pierre Charitonek egin lan bilketa baten arabera berroita bi agertu dira liburuetan. Mm eta bost libururen betetzekoa. Gero izan da, izan dira ere, Leo Leon, uh, eh, Lafit, Pierrez Lafit bera, iratzeder, uh, eh, Elisa janderea benen ala ere, gehien gehienak apesak eh, ziren. mm Apesak mm-hmm. ziren, mm gizon, eta emazte batzu ere, ala nora, berantoago, benen, berrikitan omendua izan den eh, minaberri handerea, eta olako batzu. Mm eh, gaien aldetik, maiten dira, ez dakit, pundu aman komunak, eh, antzerki horien guzian artean? Ba, laksabarek, anitz, bueno, anitz edo zonbait, aipatu ditu, manezagun, e, gai historikoak e, hartzen zituen, manezagun, etxarun, e, bordasuri, e, berteretxe, eta geroago matalaz, ibaineta eta gai historikoak e, sozialak ere posinioat, baina e, gero ahantzidutana ere e, montzon aipatzea, mhm. lakzabalekin batera, e, ere eragin ondi haukan zuen urteetan, zeren espalin badu hanbeste idatzi ere, e, zazpi sortzi obra idatzi zituen, e, eh, ibilizen bereziki errietan, E, laguntzen, jendeak lagun, gazteak laguntzen, eta hortakotz Eh, haren uh, antzerkiek eta haren fama, fama handi hartu zuen, eta bereziki azpareko handereak izan zen zora garria, hala, eh, ostikoa eta menditarrak, hiru horiek biziki famatuak izan ziren, eta talde desberdinek eh, eman zituztenak zuk lan hori ere maitean, ikasi duzu, zerbait e, ezagutzen etzinuena, eta ez, pixka bat ah, ahitu, ahitu, eta pentsatzen etzinuena? Hoita uh, hama, basina bueno, lehenik, lapurdin izan zela astapenean, uh, antzaki hori, edo, teatro, Euskal Teatroa indartsua, hain txigur ere be, bai, eh, bo, lakzabal eta laburtarrak behitziren, eta mm, behitziren uh, eh, antzerki egil e, beraz uh, hoita bost herritan, menak izan sortu dituzte antzerkiak. Eta basen afarroan, hoita hamabi herritan. Mm -hmm aldiz suberoan, hortako dute zahien tituluan Lapurdin eta Baxanafarroan, hiru aipaldi bezik ez ditut ikusi, uh -huh. hoita bost urtez. Uh -huh. Suberoan zinez, ez ziren er, e, kariak e, barnean egin antzakien un goldatzerat. Mm. eta gero, e, egia da, e, ba, dut, mm -hmm. ikasi dutana da, hala ere, alimaleko mohemendua izan dela, eh, milaka gaztek egin dutela teatroa, mm -hmm. eta teatroa eskoaraz, hori biziki importanta zen, bako txaren zat, desto baten eskoaraz ikas, leitzea, eh, gogoan ikastea, e, gogoz ikastea, gogoara txikitzea, mm-hmm. eta bereziki taula gehinean, gero, beste nerritaren aitzinean emeitea, horrek bakotxaren nortasuna den zat, e, biziki garantzitsua, importantea zen hori, mm-hmm. eta, eta biztan da, e, beharik horzidela apesak lan horre emeiteko, zeren uh, errientek frantxesa irakasteaz zaparte, ez baitute lanik egin alde hortadik, nun ez duten eskoraz bintzatzea debekatu eskoletan. Mhm. Eta ba, beraz, astearte untan Euskararen nazioarteko eguna dela eta, azparnen aurkeztuko duzu, liburu hori gehiago erten aldaukozu? Bai, beraz, uh, eh, mitzaldi gisa, mitzaldi moldean, eh, komedien historias hori da titulua, testuan jaurek idatzi dut, baina laguntza galdatu diet eh, lau lagunei, eta horiek dira Monika Legarto, Lorentza Zahageta, Pantsua Etxegoen eta Pantsua Arriag, eta beraz, horren eh, bat iraunen duen mintzaldi bada, eta hor, Eh, liburuaren laburpena, puntxan li, li, liburuaren aurkezpena da, presentazonia, eta beraz, horren batez, izanen da, ere, eh, izanen dira, zatiak uh, antzestuak, antzestuko dituztenak. Hori nuen mhm. nahi, eta mm eskerzen ditut, eta antzuterat etoriko direne di, ongi etorri, desiratzen diet. Ara, eta sartzea dela ere, egaren dugu. Ara, <laughs> sei hontan da, mediatekan. Daniel Landart, esker gure galderek erantzunik gaukoan eta bestaldi bat aktio? Be, zuri hitza manik.